Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skeldamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo dvylika paštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei lygų. Tai Marija vadinama Magdalena, iš kurios buvo išėję septyni demonai. Erodo prievaizdo Hūzo žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurio šelpė juos savo turtu. Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu. Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti ir dangaus parnuočiai juos sulėsi. Kiti nukrito ant uolų ir jų daigai sudžiūvo, nes trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp pirškiečių ir tie kartu išaugę juos nusmelkė o dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimterio paderlių. Tai papasakojęs jis sušuko, kas turi ausis klausyti te klauso. Jo mokiniai paklausė, ką reiškia tasai palyginimas. Jis atsakė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos kelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Palyginimas štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Pakelėje tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnės ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų tie, kurie išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų kurį laiką jie tiki, o gundomi atkrinta. Kas krito tarp irškiečių, tai tie, kurie išgirdo, bet toliniai dami, liko nusmelkti rūpeščių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, įsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Ne vienas uždegė žiburį, nevožė jo indu ir nekiša po lovą, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštien. Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tarėsi turys. Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minę. Jam buvo pranešta, tavo motina ir broliai stovi laukia, nori su tavimi pasimatyti. O jis atsakė, mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Vieną dieną Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir pasakė – irkimės anapus ežero. Jie atsistūmė nuo kranto. Mokiniams ir kluojant, Jėzus užmygo. Ežere pakilo viesulas. Bangos ėmė semti valtį ir visi atsidūrė pavojuje. Tuomet pripuolę mokiniai ėmė žadinti Jėzų šaukdami, mokytojau, mokytojau, žūvame. Atsikėlęs, jis sudraudė vėją ir bangas nurimo, stojo tyla. O Jėzus paklausė juos, kurgi jūsų tikėjimas? Mokiniai įsigandė ir nustebę kalbėjo vienas kitam, kas jis toks, kad įsakinėja vėjams ir vandeniui ir tie jo klauso. Jie atplaukė į Gergeziečių kraštą, kuris yra priešingame Galilėjai krante. Kai tik Jėzus išlipo į krantą, jį pasitiko iš miesto atbėgęs vyras. Šis buvo demonų apsėstas, seniai nedėvėjo drabužių, negyveno namuose, laikėsi kapinėse. Pamatęs Jėzų, jis parpuolė priešais rėmė garsiai šaukti. Ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo sūnau? Maldauju nekankink manęs. Mat Jėzus buvo įsakęs netyrai dvasiai išeiti iš žmogaus. Dvasia dažnai sugriebdavo jį. Žmonės jį laikydavo surakintą, su pančiotomis kojomis, bet jis sutraukėdavo pančius ir demonas jį nuvarydavo į dykumą. Jėzus paklausė, ko tu vardu? Šis atsakė legionas, mat jį buvo apsėdę daug demonų. Jie maldavo, kad Jėzus neįsakytų jiems nugrimsti gelmien. Tenai kalne ganėsi didelė kaiminė keulių. Demonai prašė leisti sueiti į jas. Jėzus leido. Tuomet demonai išėję į žmogaus apniko keules. Kaimenė tuo jau metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė. Pamatė, kas nutiko piemenys, pabėgo ir pranešė apie tai mieste bei kaimuose. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas buvo atsitikę ir susibūrė prie Jėzaus. Čia jie rado žmogų, iš kurio buvo išėję demonai, sėdinti prie Jėzaus kojų apsirengusi ir sveiko proto, ir nusigando. Tie, kurie buvo matę, papasakojo, kaip buvo išgydytas apsėstasis. Tada visi gergeziečių šalies gyventojai ėmė prašyti, kad Jėzus pasitrauktų iš jų, nes juos buvo pagavusi didelė baimė. Jis įsėdo į valtį ir sugrįžo atgal. Vyras, iš kurio buvo išėję demonai, prašėsi paliekamas pas Jėzų, tačiau jis atleido jį ir paliepė, grįžk namo ir papasako, kokiu didžių dalykų tau padarė Dievas. Tuomet jis ėjo per visą miestą ir skelbė, ką Jėzus jam padaręs. Grįžtant į Jėzų pasitiko minė, nes visi jo laukte laukė. Ir štai atėjo vyras vardu Jairas, sinagogos vyresnysis. Jis puolė Jėzui po kojų, maldaudamas ateiti į jo namus. Mat jo vienturtė dvylikametė dukrelė buvo marinama. Jėzus ėjo minios apgultas. Viena moteris dvylika metų sirgusi kraujoplūdžiu išleidusi gydytojams visus savo išteklius ir kurios niekas negalėjo pagydyti, prisiartino iš užpakalio, prisilietė jo drabužio apvado ir kraujas be matant liovėsi plūdęs. O Jėzus paklausė, kas mane palietė. Visiems besiginant, Petras tarė, mokytojau, minė tave spaudžia ir stumia. Bet Jėzus atsakė, mane kažkas palietė nes aš pajutau, kad iš manęs išėjo gale. Moteris, pamačiusi, kad neliko nepastebėta, drebėdama prisiartino, parpuolė jam po kojų ir visų žmonių akivaizdoje papasakojo, kodėl prisilietusi ir kaip tu jau išgyjusi. Tuomet Jėzus jai tarė, Dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami. Jėzui tebekalbant atėjo kažkas į sinagogos vyresniojo namų ir tam pranešė, tavo duktė numirė, nebevargink mokytojo. Tai išgirdęs Jėzus tarė, nebijok tik tai tikėk ir ji bus išgelbėta. Atėjęs į namus, jis neleido su savimi eiti niekam tik Petrui, Jonui, Jokūbui ir mergaitės tėvui bei motinai. Visi verkė ir apraudojo ją. Jėzus prabilo, neverkite, mergaitė nėra mirusi, o tik miega. Žmonės juokėsi iš jo, žinodami, kad ji mirusi. Bet jis paėmęs ją už rankos, sušuko mergaitę kelkis. Jos dvasia sugrįžo, ji to jau atsikėlė. Jėzus liepė duoti jai valgyti. Mergaitės gimdytojai be galo stebėjosi, o jis liepė niekam nesakyti, kas buvo įvykę.